بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشعون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم وفجحروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم واصبا فستعلمون كيف النذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في يتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه آدم أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم सूरत मुल्क असीं पढ़ूं पिया मुल्क माना डोमिनियन बादशाहत मुल्क बादशाहत बादशाह मल्क बादशाहत मुल्क डोमिनियन असांजो मुल्क असांजो मुल्क माना असांजो वतन असांजो देश पर पंहिंजो हिते मुल्क माना डोमिनियन बादशाह जंहिंजी आहे उहो पढ़ूं पिया सूरत हाणे हींअर पढ़ीसूं यारहीं नंबर आयत खां वठी टेवीह नंबर आयत ताईं पढ़ियो अथऊं अलहमदिला ॾिसूं केसि ताईं पहुचूं था हाणे <clears throat> हिन सूरत जे शुरू में पहिरीं आयत खां अलाह ताला चयो त बादशाह त हुनजी आहे ऐं हीअ जेके ज़ीनत ख़लकी अथसि जहान ख़लकियो अथसि इहो ॾिसे ॾिसण जे लाइ तव्हांजो इम्तिहान वठण जे लाइ तव्हां वञा कहिड़ो चङा कमु थो करे तव्हांजो मौत ऐं हयात मौत ऐं हयात पहिरीं मौत पोइ हयात मौत जी हालति पहिरीं हुन खां पोइ इंसानु ज़िंदगी थी मिले हुन खां पोइ वरी मरंदो उन खां पोइ वरी जहिड़ो थींदो इहो सम्झो मौत हयात मौत हयात चारि दफ़ा ॿ दफ़ा मौत ॿ दफ़ा मौत हयात हिन लिहाज़ खां <clears throat> ॻाल्हि थींदी हाणे पोइ हुन खां पोइ फरमाईं पंहिंजो सॼी ज़ीनत जेका आई ठाही आहे असां हिकिड़ो पहिरीं इहो चई वलकत ज़ई नस्मा दुनिया मसाबी व हा रुजू मलिशातिन पंहिंजो इहो ॻाल्हि करे अज़ाब सही जेके ज़हनमी आहिनि जेके उन्हनि जे लाइ असां दौ जी बाहि ठाहे रखी आहे तयारु करे रखी आहे आयतना जी माना असां तयारु करे ठाहि हीअं तव्हां वटि महिमान को अचे तव्हां पहिरीं तयारु कंदो भई गोश्त वठी ईंदव मानी वठी ईंदव भाॼी वठी ईंदो दालि वठी ईंदो रोटी वठी ईंदो छा कंदो ठाहींदो जोड़ींदो ठाहे तयारु कंदो पोइ तव्हांजा महिमान ईंदा चवंदा बाबा तव्हां लाइ खाधो तयारु थियो रखियो आहे हाणे हीउ खाधो तयारु थी रखियो आहे जानवन जो होॾां जन्नत वारनि जे लाइ तयारु करे अला साईं रखियो आहे पंहिंजो सॼो अतदना जी माना इहा आहे हाणे पहिरीं यारहीं पंहिंजी छहीं आयत खां वठी क ॾहीं आयत ताईं इहे पंज आयतूं जेके आहिनि से काफ़रनि जे मुतालिक़ अलाह ताला फ़रमायो त उन्हनि जे लाइ अज़ाब जहनम आहे ऐं नाम बुछड़ी जॻह आहे वञण जी ऐं जॾहिं उहे ॿुधंदा आवाज़ु हुनजो पोइ पंहिंजो जो उभामंदो जेको दौरख जी बाहि पई उभामंदी पोइ ॿुधंदा त हाणे था किरूं हाणे था कतकाल तमईज़ जहिड़ो जरो फाटे थो बसि पंहिंजे कावड़ में कुल मां उल्खी एफ फीहा फ़ौज इंसाल मां खज़नत आहे पोइ ख़ज़ान जेके गार्ड्स आहिनि जेके मालिक उहे हुनखे मालिक फ़रिश्तो जेको वॾो आहे हुननि जो रईस जेको आहे चौधरी हुननि जो फ़रिश्तनि जो जेके जन जहनम ते बीठल आहिनि तमामु सख़्तु कावड़ी आहे हुन कंहिं सां ॻाल्हाइनि कोन उहो उन सां उहो उहे पुछंदा आहिनि कोन्ह तव्हां सां तव्हां वटि केरु को वारनिंग करण वारो कोन आहियो को न बि कोन जो पैगम्बर कोन आयो तव्हां वटि को हू चवंदा बराबरि आयो अथव असां वटि पर असां हुनखे खंगे ई कोन असां हुनखे पंहिंजो छा चओ तवजी कोन ॾिनो असां न को हुनजी का ॻाल्हि ॿुधीसूं न को को असांखे अकुलु आयो पर हू चवंदा जेकॾहिं असांखे अकुलु हुजे हा ऐं जेकॾहिं असीं हुननि जी ॻाल्हि ॿुधूं हा इहा ॻाल्हि तमामु सुहिणी आहे हिते भलो कुना नसमो नसमाओ न अकेलो मां कुल्ना फी बि सही जेकॾहिं असांखे ॿुधूं हा असीं ऐं जे अकुलु असांखे अचे हा ॿुधण खां पोइ या ॿुधण खां अॻु में त पंहिंजो हिन जहन में असीं कोन पऊं हा बि ज़मे पोइ एतिराफ़ु कंदा पंहिंजे गुनाह जो फोहकल असाबि सही पोइ परे थियनि उहे रहमत खां जहनम वारा अलाह जी रहमत खां परे थी विया परे थी बौध बौध बौध परे परे तमामु परे हिन खां पोइ यारहीं आयत खां पोइ ॿारहीं आयत खां वठी हिन लज़ीन जेके अलाह ताला खां ॾिना जन जिन खे अलाह तौफ़ी थो ॾिए एक्चुअली उहो ई ई ॾिजनि था ई तवजो कनि था ई उन तरफ़ रागिब थियनि था ज़ाहिर आहे हिन लज़ीन रब होम बिल ग़ैब जेके ग़ाइब में हुनखे ॾिसण खां सवाइ यानी हू त ग़ाइब आहे असांखे ॾिसण में कोन थो अचे अलाह वेठो कोन आहे पंहिंजो जिते किथे पर अलाह ताला चए थो ऐं तव्हांजे पंहिंजे कल्ब ऐं इंसान जे विच में आहियां बैन मर उहा कल्ब ई इंसान ऐं हुनजे कल्ब जे विच में आऊं वेठो आहियां मतिलबु किथे वेठो आहे तख़्त ते कुर्सी ते वेठो आहे अर्श ते कुर्सी ते वेठो आहे छिते वेठो आहे छा आहे को मतिलबु थींदे त अॼु असांखे करणु न आहे इन ॻाल्हि त किथे वेठो आहे किथे छा थो करे उहो खाए पीउ कोन थो जीअं असां था खाऊं पीऊं उहे कोन्ह थो न को उथे थो न को बीहे थो न को सुम्हे थो न को मतिलबु त कंहिं बि सिचुएशन में असां तवजो जेको बि कयूं त हीअं थींदो हीअं थींदो हीअं थींदो हीअं थींदो हीअं थींदो चवंदो न न न न ईअं बि न ईअं बि न ईअं बि न हू जेके पंहिंजे ॿुध धर्म जो मज़हब जेको संस्कृत जे लफ़्ज़ वठी न थी न थी न थी न थी न थी ईअं बि न ईअं बि न ईअं बि न जीअं बि चवंदो त चवंदो ईअं न ईअं न डाक मसरी शइ कंहिं बि शइ जो मिसाल कोन्हे अलाह ताला चइबो हिन जहिड़ो आहे को हिन जहिड़ो आहे को हिन जहिड़ो कुझु हिन जहिड़ो बि न आहे हिन जहिड़ो बि न आहे हिन जहिड़ो बि न कंहिं जहिड़ो बि न आहे बहरहाल मतिलबु त इन रज़ीन यक्ष रबम जेके हुनखां ॾिना पंहिंजे हुनखे ॾिसण खां सवाइ लहो मफ़रतुनि अजरनि करीम उन्हनि जे लाइ मफ़रत आहे बख़्शिश आहे अलाह ताला वटि ऐं हुननि वटि वॾो अजर आहे कबीर आहे अजर कबीर हिते अजर अज़ीम अजर करीम घणे क़िस्म जा अजर अजर मतिलबु त हुनखे जेको बदिलो ॾिबो सो तमामु सुहिणो तमामु वॾो बदिलो ॾिबो विझारो अलाह ताला फरमाए थो जेकॾहिं लिकाए का ॻाल्हि कयो सिरी ॻाल्हि करे मतिलबु त तमामु आहिस्ते भुण भुण करे कंहिंखे कन में चइजे जेका ॻाल्हि उहो थींदो असरु सिर सिर माना पंहिंजो मखफ़ी करे ॻाल्हि ॻुझी ॻाल्हि करे चवणु कंहिंखे कौलकुम जेकॾहिं तव्हां को ॻुझी ॻाल्हि कंदो सुर सुसपुस में कंदो अविछार हू बि या वॾे वाक्य कंदो वॾे आवाज़ सां कंदो सभई ॿुधनि जेके महफ़िल में हुजनि सभई ॿुधनि उहे कंदो इन हू अलीम मुमज़ा तस्तूर मतिलबु उनखां फ़र्क़ु कोन थो पए त तव्हीं उहो महज़ूफ़ आहे लफ़्ज़ त को फ़र्क़ु कोन्ह थो पए त तव्हां ॿुधी ॻाल्हि करियो सुसपुस में करियो या पंहिंजो वॾे वाक़ कयो वॾे आतवाज़ सां करियो वॾे वात सां कयो ऐलान कयो ॻाल्हि उन सां को फ़र्क़ु कोन थो पवे अली इन हू अलीम बि सदूर हू तव्हांजे सीननि में जेकी आहे सो ॼाणे थो अलाह लीलाह माफ़िस मां तुबदूम युहाश सूरत बकर जी जेके आख़िरी टे आयतूं आहिनि उन में जेका आहे आयत हेठां खां टियों नंबर मथे मतिलबु त छहासी पंज चौरासी ॿ सौ चौरासी आयत जेका आहे सा उन उनमें इहा जॾहिं आयत आई त सभु असां बि सगुरा हज़रत अब्दुला बिन उमर रधी अलाह ताला अनवा चए थो त पंहिंजो असां असां असां बि वॾा जेके ई त नंढो ॿार अञा पर हिनखे ख़बर हुई आहे त चई पंहिंजो सभु असां बि जेके आहिनि ॾकी विया हुया भई तमामु त हीअ त जेको असांजे दीननि दिलियुनि में आहे उनजो बि असांखां हिसाबु वठंदो पोइ अलाह ताला मतिलबु पोइ हिनखे तकफ़ीफ़ कई हिनखे हल्काई कई ॻाल्हि खे त अलाह ताला सम्झे थो संजीदा ॻाल्हि थो करे ऐं तव्हांजो हिसाबु थींदो पर पोइ मतिलबु त तव्हांखे बख़्श ॾियण वारो बि आहे पोइ इहा ॻाल्हि पोइ अहिड़े नमूने सां हिते त अलाह ताला चए थो भई न हू अलीम बि ज़ाति सदूर तव्हांजे सीननि में जेकी आहे तव्हां जेको सोचियो था उहो बि जेको आहे सो अलाह ताला ॼाणे थो पर सोच जो कमु हिकिड़ो ॼाणणु जेको आहे गुनाह जो कमु मसलनि को माण्हू सोचियो त हीअ कंदुसि पोइ हीअ फ़रिश्ता जेके ॿ वेठा आहिनि क्रामनि खातबीन उहो खाॿे वारो पुछे थो साॼे खां लिखां चए थो न इहो न लिख पोइ जॾहिं हू कमु करे थो वठे गुनाह जो कमु ख़राबु कमु जेको आहे करे बि वठे थो हुन खां पोइ बि हिन खां पुछे थो साॼे पासे वारे खां त लिखां चए न तर्स मथां मक़फ़त घुरे मथां बख़्शिश घुरे थी सघे थो त बख़्शिश घुरे तर्स न लिख पाण हीअ वाक्यम आहे जेको साॼे पासे वारो आहे उहो हुन ते मास्टर आहे हुन ते पंहिंजो अख़्तियार थो रखे ऐं उहो इजाज़त खाॿे पासे वारो हुन खां इजाज़त वठी पोइ लिखंदो हीअं हरीस पाक में आहे त हाणे इन नमूने सां त हिते जेकी तव्हीं सोचियो था तव्हांजे दिलि में जेको उहो बि अलाह ताला ॼाणे थो पर जेका चङाई जी ॻाल्हि माण्हू सोचे थो उहो फ़र्श त फौरन लिखी थो वठे हक़म पाण आहे साॼे पासे वारो चयो लिखी चयो हिन सोचियो त आहे चङाई जी ॻाल्हि पोइ हाणे करे न करे पोइ ॾिसंदासीं पर इन करे जेको कमु सोचिजे चङाई जो उहो यकदमि करे वठिजे मथां शैतान विसु विसु पर उहो हिकिड़ी चङाई तव्हांजी लिखजी वई हुन खां पोइ जॾहिं तव्हां कमु कयो था त ॾह चङायूं लिखिजनि थियूं ॾह चङायूं उन वक़्तु लिखिजनि थियूं माना हाणे यारहं चङायूं थी वञूं पर हाणे यारहं थियूं इहे दुनिया में ऐं आख़िरि में सतरि त हाणे इन करे को हिसाब ई कोन्हे को हर गॾु हर चङाई जो जेको आहे हर चङाई जो तमामु वॾो अवज़ु आहे सतरि थिए हुन खां पोइ आज़ार थिए हुन खां पोइ ग़ैर ममनून थिए गणप खां ॿाहिरि तोर खां ॿाहिरि सॼो कुझु जे जीअं वणे अलाह ताला हू जेके मदायूं मद मदियूं आहिनि से मटाईंदो ऐं उन्हनि जे बदिरां चङायूं लिखंदो पोइ हुननि जो को काथो ई कोन्हे को हुनजो को हिसाब ई कोन्हे को हिन करे हलीम बिज़ाति इन हू अलीम अलीमि सुधूर बेशक तव्हांजे सीननि में जेकी कुझु आहे उहो ॼाणे थो अला छा नथो ॼाणे उहो जंहिं पैदा कयो कंहिं कंहिं पैदा कयो आहे अलाह ताला पैदा कयो आहे या छा उहो जंहिं पैदा कयो आहे उहो छा नथो ॼाणे तव्हांजे सीननि में छा आहे तव्हां छा था कयो छो था कयो कहिड़े सबब जे करे कयो अथव पोइ अलाह ताला खां बख़्शिश घुरंदो त अलाह ताला माफ़ु कंदो अलाह बख़्श कंदो जेकॾहिं बख़्शिश न घुरंदो त ॼाणे थो तव्हां छो कयो आहे छा कयो आहे त कबुर जे करे हथ जे वॾे कलाई करे रिया जे करे ॾेखार जे करे तव्हां को कमु कयो आहे त उहो अलाह ताला ॼाणे थो अलाह इहा अलम मन ख़लक वाह लतीफ़ु उलबीर हू बेशक लतीफ़ तमामु पंहिंजो انہو ॾिसंदड़ु ओन्हू साईं तरत कयो आहे पर मतिलबु तमामु लताफ़त वारो तमामु नाज़िक नमूनो तमामु बारीक़ बीनी सां जेको आहे सो ॾिसे थो हर शइ खे सुहिणे नमूने सां ख़बर रखंदड़ आहे ख़बीर आहे लतीफ़ आहे ऐं ख़बीर आहे ऐं ॿई नाला हिते अलाह ताला जा हिते फ़रमाई लतीफ़ीर हुन खां पोइ चए थो अलाह ताली आहे जेको लतीफ़ु आहे ख़बीर आहे रिस्क ॾींदड़ु आहे सभु कुझु कंदड़ु आहे हुन तव्हांजे लाइ धरती ॾिसो कीअं ठाहे छॾी आहे सुहा चव लज़ीज़ल लखु ज़रती तव्हांजे तव्हां हीअणी करे तव्हांखे ॾिनी आहे हिन धरती सां विद कोन्ह थी तव्हांखे यकदमि पेर खां झले खणी हाणे अंदरि ईअं त कोन थी करे तव्हां पिया हुन ते लताड़ियो पिया हुन ते हलियो यमशु फ़िलहद मर पंहिंजे हज़रत लुकमान लुकमाल पंहिंजे चयो पंहिंजे पुट खे त धरती ते अखिड़जी न हलिजांइ धरती न को न को धरती खे तूं ॾारे थो सघी न को मथे जबलनि खां तूं मथे चोटी ते चढ़ी थो सघीं हिन करे धरती ते नरमी सां आस्तगी सां फज़ीलत सां मतिलबु त नेठाई सां निवड़त सां माण्हू हले ज़लूलनि हू तव्हांजे लाइ नेठाई ऐं निवड़त सवलाई सवली करे तव्हांखे त ॾींहुं साईं तर्ज़मो कयो आहे सवली करे त हलो फी मन ज़लूल जेको आहे हाणे सूरत नहल मंझि जेका माखी जी मखी उनजे लाइ लफ़्ज़ जो इस्तेमालु थियो ज़लूल नेठाई सां निवड़त सां लफ़्ज़ आहे त सवा बुछाई कमीना एप जो हिन नमूने माना में कोन्हे पर माना सुहिणा एप ऐं पंहिंजो नेठाई ऐं निवड़त वारे नमूने सां आहे त धरती ते नेठाई ऐं निवड़त सां हलो ऐं हुते सूरत लुकान में ॿियनि कहिड़ी सूरत में अला ताला फ़र्मायो धरती पंहिंजी बनी साल सूरत में त धरती ते अखड़ जी न हलो धरती ते जेको आहे सो आराम सां हलो सवलाई सां हिते ज़लूलन फमसूफ़ी मनाकिब हा पोइ हुनजे मनाकिब ते चढ़ी हुनजे कुल्हनि ते चढ़ी हाणे धरती जा कुल्हा किथे आहिनि जेके ॾिसण में कोन था अचनि असांखे त बाबा धरती जूं वाठूं जेके आहिनि कुल्हा आहिनि मतिलबु धरती आहे हुन ते तव्हां घुमो फिरो जीअं माण्हू ॿार जेको आहे रखिबो पंहिंजे कुल्हे ते ॿार खे खणी लोॾे घुमाए बि हलिबो हलिबो वाह हल वाह हल वाह तुंहिंजो उठ थो हले तुंहिंजो घोड़ो थो हले हाणे साईं उठ त घोड़ो तूं कोन आई तूं पंहिंजे ॿार खे खणी थो पोइ चवंदो वाह तुंहिंजो उठ आहियां तू चढ़ी वेह मथां मुंहिंजे पुठनि ते पोइ पर चढ़ी थो वेह पुठनि ते त पोइ हीअ मनाखिब जेके आहिनि हीअ पुठा हीअ जेके आहिनि कुल्हा जेके आहिनि तव्हांजा उहो धरती जा कुल्हा इन सेंस में आहिनि पर इहो मतिलबु हिकिड़ो मेटोफॉरिकल हिकिड़ो स्तारो आहे मतिलबु हिकिड़ो पर मतिलबु त हाणे धरती जा खुला कोन्हनि पर धरती जूं वाटूं जेके आहिनि साईं तर्जुमो कयो आहे ॿेरो वारे साहिबु त पंहिंजे रस्तनि में त हलो फमशू फम्शू पोइ हलो फी मना खिब हा पोइ हुननि जे वाटुनि ते हुननि जे कुलनि ते हलो पोइ कुलू मिर रिस्क ही ऐं पंहिंजे उनजी रिस्क मञा खाओ यानी तव्हांजो रिस्क किथे लिखियलु आहे ॾिसो अॼु हिते लिखियलु आहे अॼु हुते लिखियलु आहे अॼु हुते लिखियलु आहे फामशूफ़ी मना के वाह वलू मिर रिस्क ई ऐं रिस्क रिस्का खाओ जिते जिते दाणो पाणी तव्हांजो लिखियलु आहे उते तव्हां उते वेंदव उन वक़्तु उते दाणो खाईंदो उते पीअंदो जिते तव्हांजो रिस्क खुटो उतां ई तव्हांखे भॼणो पवंदो वञिणो पवंदो ॿिए पंधु जिते तव्हांजो रिस्क आहे जीअं धरती तां तव्हांजो रिस्क खुटो तॾहिं तव्हां हलंदव मुंहिंजा क़बर में सिधो मोलाई जल पेर अचई थो असांजे अहिड़े नमूने सां रुस्क रुकलू मिल रिस्क ही वेले हिन निशहूर ऐं उन मज़ा ई ताईं उथंदो धरती में पूरबो तव्हांखे पोइ उन मज़ा वरी तव्हां निकिरंदो बास बादल मौत जेको आहे त हिन में कहिड़ो सोणी आयत आहे अलाह मुहम्मद मूं सोचियो पियो त वञा ऐं राकी की न वञा पोइ मूं ॾिठो कराची में मूंखां ही मूंखे हीउ मिलियो गुल लज़ीज़ अलखुल अर्द ज़लूलन फमशूफ़ी मना किब वो कलू मिरील हिन न शूर अमिन हाणे हिते ॻाल्हि हले थी त छा माण्हू अमन में हाणे इहे ॿ टे दफ़ा आयत अहिड़े क़िस्म जूं ईंदियूं त छा माण्हू अमन में यानी की धरती वारा अलाह जे ॾमर खां अलाह जे अज़ाब खां अमन में आहिनि अलाह जो अज़ाब जेको आहे सो हिन धरती ते बि अचे थो आख़िरत में बि इहो कोन्हे को बसि अलाह ताला हिते चुप कयो वेठो आहे ऐं पंहिंजो खलकी छॾियो अथसि उछले छॾियो अथसि कंडनि ते डिंगरनि ते हाणे पिया मोलाई मुंहुं ॾियो पोइ जीअं वणे तीअं पिया करियो न हिते बि तव्हांखे वठि करे थो छा अलाह फरमाए थो हिते अमिन मनफ़ मनफ़िस आहे जेको आसमान में आहे यानी अलाह ताला जेको आहे छा तव्हां बेडपा थिया आहियो हुन खां आसमान वारे खां आसमान जो केरु आहे आसमान आसमान धरती ॿई आहिनि जंहिंजी बादशाह आहे उहो अलाह ताला आहे छो जो उन खां तव्हांजी बेट पाथे आयो उन जे खां अमन में आयो यानी उन खां तव्हांखे परवाह कोन्हे को त उहो छा कंदो तव्हां सां अमिन तुमन फिस्मा आहे ऐं यकसिफ़ बिकमोला अर्ध त तव्हांखे धरती में पंहिंजो गवाए छॾे हेठि किराए छॾे घिरा पंहिंजे हाणे हींअर असांजे मुल्क में हिते अलाए छा एज क़ौम हिकिड़ो ॻोठ जे शहर जो नालो आहे नंढो ॻोठु आहे हुन में केतिरा हज़ार हेतिरा हज़ार माण्हू आहिनि असांजे ओखिरनि मंझि उहो कटिजी वियो आहे हुन सभिनी माण्हुनि खे कढी वरितो अथऊं पंहिंजो का जानी नुक़सान इंसान जो कोन्ह थियो आहे पर पोइ हिते जानवर जेके हुआ कुता आहे उहा पखी पखण उहे छा थियो हुननि जो ख़बर न आहे पर इहो चवंदा ॾहनि ॾींहनि ताईं तव्हां माना को माण्हू वञी नथो सघे हुन में निकिरी वियो सॼो बस्ती जेका आयो आहे थी विया हली ॿियनि शहरनि में बि बस्तियूं किरी पियूं आहिनि हेठां हुननि जो जेको छा चइबो आहे घर जेके आहे हुनजे मथां टेला अची विया ज़मीन जा इहे अची वियो हू थी वियो अहिड़ो यक्स यक्श थी वियो हलियो धरती जेका ईअं थी वई हली जो हिकु जॻह त हटी वई ॿिए हंधि पहुची वई हली घर हिकिड़े हंधि आहे ॿिए हंधि पहुचे इहो करे सघे थो अलाह ताला क़ारून खे कीअं कारून जी उहो पाण ॻाल्हि पढ़ंदा हुआसीं पर हाणे जिते किथे हेॾा साउथ अमेरिका में जेके फलाणा मुल्क ई अलाए कहिड़ा कहिड़ा मुल्क आहिनि मूंखे नाला कोन अचनि चङी तरह पर अॼु हुन जी ॿुध अॼु हुन जी ॿुध अॼु हुन जी ॿुध रोज़ था ॿुधूं त हिते लैंड स्लाइड था थियनि लैंड स्लाइड कीअं थो थिए जो एतिरो पाणी थो पइजी वञे जो हूअ हटी थी वञे पंहिंजो धरती जेका पंहिंजी जॻह तां ज़मीन में पाणी गपु थी थी वञे हली हुन में माण्हू लुड़ी था वञनि हलिया माण्हू सुबाई सुनामी अची वई अमं तुमन फसमाए ऐं सिगो ई ॼाणंदो फ़ माना पोइ स माना सिगो ई तालमून तई ॼाणंदो फ़स तालमून कए फ़ नज़ीर त कीअं आहे मुंहिंजो मुंहिंजो मूं आउं जेको ॾिॼारिया थो साईं ॾिजो ई कोन था मूंखां पर आऊं ॾिॼारींदो कीअं मुंहिंजो ॾिॼारणु आहे हाणे ई बि अलाह जो नालो कोन था वठंदा ॾिसां पियो हा बसि ख़ुशि था थियनि त माण्हू को कोन मोह हीउ कोन थियो हिमत अञा अथनि पर हीअ जेकॾहिं ॾिसंदा त हिन खां अॻु में क्राइस्ट चर्च जेको आहे सो ॾिठो त हाणे अञा ताईं बि क्राइस्ट चर्च क्राइस्ट चर्च हुन वेही कोन थो सघे को माण्हू अञा अलाए अठ ॾह साल थी विया हिन लाइ केतिरा साल ख़बर न आहे पर मतिलबु त अहिड़ो हाणे हिते हींअर जेको फ़िलहालु त हिमत कयो वेठा आहिनि पर अलाह जो नालो कोन था वठनि त भई अलाह असांखे बचायो आहे शुक्रु आहे रब पाक जो या हीअ आहे हू न अलाह जो नालो ई कोन्हे पोइ वरी ख़ुशि थींदा वरी खिलंदा ईंदा कनि पर चवंदा हा बची विया सुमरी हिननि खां अॻु में बि जेके माण्हू हुआ तन कूड़ो कयो पंहिंजे पैगम्बरनि खे फ कैफ़ कान नखीर हाणे त कैफ़ कान नज़ीर कैफ़ कान नकीर हिक ॿिए जे पोयां आया तूं सतरहीं अरिड़हीं मंझि कब कीअं असांजो जेको आहे कावड़ हुई असांजी नकीर जी माना मुनकर ऐं नकीर जेके चवंदा आहिनि मुनकर बि आहे उहो अहिड़े नमूने जो नकीर बि आहे उहे जो कबर में ईंदा पर हीअ जेका आहे माना मंझि आहे त कीअं आहे कावड़ मुंहिंजी जेका कीअं मतिलबु त कीअं सख़्ती आहे मुंहिंजी उन्हनि ते जॾहिं आऊं अज़ाब थो मोकिलियां अज़ाब मोकिलण खां पोइ अलाह ताला को पछताईंदो कोन जीअं सूरत वशम्स में पढ़ियोसीं अलाह ताला पछताए कोन आई एम सॉरी वट ॾाढो अफ़सोस आहे मूंखे ख़बर ई कोन हुई को ईअं थी वेंदो हलियो हुनखे ख़बर आहे छा थींदो छा न थींदो त ख़बर आहे यारो पोइ हाणे अलाह ताला वरी ॿिए पासे तवजो करे थो हाणे पखियुनि जी ॻाल्हि हिते आहे ॿियनि हंधि क़ुर शरीफ़ में पखियुनि जी ॻाल्हि ख़ासि तरह सां ॾिसो पखी कीअं थो हले आसमान ते हा अजब जे नमूने सां हले थो खंभनि ते असां माण्हू त खंभनि ते थो हले पर उहे खंब जेके आहिनि कंहिं वक़्तु बीहारे थो छॾे त बि पियो हले सम्झो जीअं हेलीकॉप्टर हलंदो आहे हिकिड़े हंधि बीहंदो आहे हेलीकॉप्टर जा पख पिया ईअं अॻिते थींदा आहिनि जीअं हवा जहाज जहाज़ पियो हले त हुनजा पख जेके आहिनि बधर हूंदा आहिनि त मतिलबु अहिड़े नमूने सां हाणे माण्हू इंसान हिनखे ॾिसी पहिरीं हल तूं हले असांजे ज़माने में ॿेड़ी ठाहियूं बदक खे ॾिसी बदक जे नमूने ते अलाह ताला जिबर इस्लाम चयो त हीअ जीअं बदक पई हले तीअं तूं ॿेड़ी ठा हिन नमूने जी अहिड़ी नमूने हीअ हलंदी दर पंहिंजे पाणीअ ते हाणे जेको आहे सो माण्हू खे अलाह ताला अकुलु ॾिनो आहे पंहिंजे माण्हुनि खे उहो ठाहियो अथऊं पंहिंजो जहाज़ हाणे कहिड़ा क्राफ्ट ताईं हेॾा हेॾा हेतिरा हज़ार माण्हू अची सघनि था चोॾहं कलाक जेके पंद्रहं कलाक सोरहं कलाक जहाज़ जेको आहे सो पियो हलंदो पेट्रोल हुन में जेको पियो हूंदो उन ते ऐं पंहिंजो बिना रुखण जे त हाणे हिन नमूने सां आसमान ते पियो हले त हाणे इहो हिननि खे ॾिसी जेको पखियुनि खे त पखी यक बेद न औलमीअ तैर छा ॾिठो न अथऊं ऐं पंहिंजे पखियुनि खे फौक हुम जेके हुनजे मथां आहिनि फौक सॉ फति व यक ऐं उहे पर जेके आहिनि हुननि जा खिंडींदड़ ऐं वरी उहे बंदि कनि था कीअं यक बिद न ईअं कनि था यानी पर हिकिड़े पखेड़े था रखनि वरी पंहिंजो जलीनि था टब बीठा आहिनि आसमान ते पंहिंजो पिया हलनि त कहिड़े नमूने सां अलाह ताला कहिड़ी रम्ज़ रखी आहे हुननि जे तरीक़े में जो कीअं थो उथे कीअं थो भॼे कीअं थो हले हाणे पाण त उॾामी कोन था सघूं पंज कदम बि हिकिड़ो टिप था ॾियूं पंहिंजो अठ फुट की सत फुट की छह फुट की केतिरो जेको माण्हू ॾेई सघे थो फुट पर हिन खां पोइ आसमान किरी पवंदो फिर जेतिरो बि मथे हूंदो त पाण इंसानु जेको आहे नथो करे सघे पर हाणे अहिड़ी का हुन में इंजन रखिबी इंसान में बि त पोइ पाण उॾामी सघंदो त यक बेद न हाणे इंसानु ठाहियो आहे न न सौ फातिम मां हुन अलाह नथो झले सघेनि कोई सवाइ अलाह जे रहमान जे हाणे रहमान जो नालो हिन सूरत में टे चारि दफ़ा आयो आहे या वरी वरी वरी वरी अचे थो सम्झो चारि दफ़ा आहे रहमान आहे मलिक बि आहे रहमान बि आहे मुल्क डोमिनियन उनजो आहे पर रहम करंदड़ आहे मा यम इल रहमान इन हू बि कुल शइ इन बसीर बेशक हू हर शइ खे ॾिसण वारो आहे हाणे हिते ॾिस ॾिसणु वारो ॿुधाईं हुन पासे लतीफ़ुनि ख़बीर ॿुधाईं सम्झो अमन हाज़र लज़ी हूअ जिनुम छा कहिड़ो आहे उहो जो हुजे लश्कर तव्हांजो जेको मदद करे तव्हांखे अमन हाज़र लज़ी हूअ जुन्दुल रहमान को आहे जेको अलाह खां सुवालु उन रहमान खां सवाइ रहमान जो नालो वरी बि आयो इन काफ़िर काफ़र जेके आहिनि से धोखे में आहिनि असीं छो अलाह ताला जी डोमिनियन जेका असां अलाह ताला खां खसे असां पंहिंजी हथ में कई हिन इलाफ़ी काफ़िरो रुगो काफ़र आहिनि धोके में काफ़र जेके आहिनि अमन हाज़ल रिज़ छा केरु आहे जेको रिस्क ॾिए तव्हांखे जेकॾहिं अलाह ताला चवंदो तव्हांजो रिस्क रोके छॾे अमन हाज़ल लज़ी बलको उन्हनि ज़ोर भरियो आहे सरकशी में ऐं नफ़रत में हीअ नफ़रत हेठि जेका अलाह ताल जेका अलाह